Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է, որովա թեման Ադրբեջանում շարունակում են շղթել հայ ժողովրդի դարավոր ներկայությունը եւ թողած վիթխարի ավանդը մեծ Կասպյան այսօր Կովկասում։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Այս պատմական ակնարկի շարժարիթը վաղուց ի վեր Բաքվում տիրող եւ առ այսօր տարփողվող այն տխրահրճակ ցավալապաշտ մտայնությունն է, թե հայ ազգային տարը եկվորը եւ արևելյան այսօր Կովկասում ի հայտ է եկել 19-րդ դարի 3-րդ տասնամյակի սկզբներին 1926-1928 թվականների երկրորդ ռուս-պարսկական պատերազմից հետո Պարսկաստանից այդ տարածաշրջանում հայերի զանգվածային վերաբնակեցման արդյունքում Ընդ որում, խնդիրը ներկայացվում է այնպես, թե իբր այդ գործողության շնորհիվ հայ վերաբնակիչները հաստատվել են ադրբեջանական ժողովրդի պատմական տարածքներում, այդ թվում ներկայիս Հայաստանում եւ Ադրբեջանում։ Ըստ Բաքվի վայ գիտնականների ու քաղաքական գործիչների, այն ժամանակ ցարական իշխանությունների հիմնական նպատակը Ադրբեջանի գավառները քրիստոնեականացնելը, ավելի ճիշտ հայկականացնելն էր, այդ երկրի բնակչության ուղափար կրոնի ճարագայթներով լուսավորելու եւ կենարար խաչը իսլամական փլատակների վրա բարձրացնելը, այդ տարածքների բնակիչներին ստիպելն էր խոսել, մտածել ու զգալ ռուսերեն։ Ահա այդպիսի զառանցանքներ։ Պատահական չէ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ցանկացած պատեհ առիթ բաց չթողնում հոխորտելու համար, թե ադրբեջանական ժողովուրդը պետք է առաջիկա հերանեկարում ետ գրավի ու վերջնականապես տեր կանգնի իր նախնիած բնորանին եմ Սևանի ավազանին, Սյունիքին, Երևանին, Արցախին, միաբանիվ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության տարածքներին։ Ինչ վերաբերում է ներկայիս Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքին, ապա այն փաստորեն լիովին կամ գրեթե լիովին հայաթափված է այդ իշխանությունների կողմից անցած դարավերջին հետևականորեն իրականացված ազգային զտման քաղաքականության հետևանքով Սումգայիթում, Կիրաաբադ, Գանձակում, Բաքվում, Ադրբեջանի մյուս բոլոր բնակավայրերում պետականորեն կազմակերպված ցեղասպանության հայկական ջարդերի բռնատեղահանումների շնորհիվ Հատկանշական է, որ օրինակ 1979 թվականի մարտահամարի տվյալներով Ադրբեջանում ապրում էր 475500 հայ, Սակայն 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանում տեղի ունեցած հայերի ջարդերից հետո այնտեղ հայ հավաքականություն այլևս գոյություն չունի։ Չնայած ըստ տարբեր աղբյուրների ներկայիս Ադրբեջանում բնակվում է 2-ից 3000, իսկ ադրբեջանական աղբյուրների տվյալներով 20-ից 30000 հայ, հիմնականում Բաքվում եւ այլ բնակավայրերում։ Ընդ որում, գլխավորապես խառն ամուսնությունների արդյունքում ստեղծված ադրբեջանական ընտանիքների կրոնափոխ ու անվանափոխ եղածքին անդամներ։ Մինչդեռ հայերը Մերսկասպյան այսօր Կովկասում ներկայիս ադրբեջանական հանրապետության տարածքում ապրել են հնագույն ժամանակներից։ Ինչպես վկայում է հայ է միջազգային պատմագրությունը, Ադրբեջանի տարածքը, որն ընկած է Կուր գետի եւ Կովկասյան լեռնաշխտայի միջև, պատմականորեն կազմել է աղվանք երկիրը։ Իսկ Կուրի եւ Արաքսի, ինչպես նաեւ Կուրի ստորին հոսանքի եւ Կասպիական այժմ Թալիշի լեռնաշխտայի միջև ընկած տարածքները կազմել են պատմական Հայաստանի Արցախ, Ուտիկ եւ Փայտակարան, մասամբ Սյունիք եւ Արարատ նահանգները։ Ինչպես հայտնի է, 387 թվականին մեծ հայքի թակավորության բաժանումից հետո Պարսկաստանը փայտակարան նահանգը կցել է Ատրպատականին, իսկ Արցախ ու Տիկ նահանգներից եւ Բուն աղվանքից կազմել է աղվանից մարզպանությունը։ Անժխտելի պատմական իրողություն է, որ 5-րդ դարի վերջին հայ առանշահիկների տոհմից վաճական երրորդ բարեպաշտը ստեղծել է Արցախի թակավորությունը, որն ընդգրկել է Արցախ եւ Ուտիկ նահանգները, ինչպես նաեւ Կուրգետի Զախապնյա մասում գտնող Կամբեջյան գավառը։ Ուշագրավ է, որ 1949 թվականին Մինգեչաուրի տարածքում պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են հայկական եկեղեցու ավերակներ, որի շինարարական արձանագրությունը կրում է 640 թվականը։ Արաբական տիրապետության ժամանակաշրջանում 7-ից 9-րդ դարերում Արցախ եւ Ուտիկ նահանգները վերամիավորվել են Հայաստանին, իսկ 9-րդ դարի վերջին քառորդից մտել հայոց Բագրատունների թակավորության կազմի մեջ։ Վաղ միջնադարում բուն աղվանքը փայտակարանը ենթարկվել են Պարսից արքունիքին, ապա 7-ից 8-րդ դարերում անցել են արաբների տիրապետության տակ իսկ 9-րդ դարից սկսած այս տարածքներում հայտնվել են տարբեր վաճկատուն ցեղեր, որոնք հաստատել են իրենց պետական կազմավորումները։ Ապա 11-ից 15-րդ դարերում սելջուկյան թուրքերին փոխարինել են մոնղոլները, այնուհետև թուրքմենները եւ այլն։ Սելջուկյան թուրքերի արշավանքների ժամանակաշրջանում, որ տեղի են ունեցել 11-րդ դարի երկրորդ կեսին, վաճկատուն օղուզաթուրքմենական մի շարք ցեղեր Միջին Ասիայից զանգվածաբար թափանցել են Ատրպատական եւ Արևելյան այսօր Կովկաս։ Հայերից զավթված բերրի հողերը տրվել են սելջուկյան զինվորներին ու պաշտոնյաներին, որոնք դրանք մեծամասամբ վերածել են արոտավայրերի։ Ըստ հայկական աղբյուրների Թուրքմանք հավաքական անունով կոչվող իսլամադավան ցեղերի հոսքն ուժեղացել է հատկապես թաթար-մոնղոլական տիրապետության հաստատումից հետո 13-րդ դարի կեսերին և շարունակվել է մինչև 17-րդ դարը։ Արևելյան այսօր Կովկասը 16-ից 18-րդ դարերում հայտնվել է մերթ Սեֆյան Պարսկաստանի, մերթ Օսմանյան կայսրության գերիշխանության ներքո։ Տեղաբնիկ հայերը մասամբ կոտորվել են, շատերը չդիմանալով հրոսակների խժդժություններին մղվել են լեռնային շրջաններ կամ արտագաղթել օտար երկրներ։ Մեծաթիվ հայեր բռնիկ կրոնափոխվել են, այնուամենայնիվ, ինչպես վկայում են պատմական տվյալները, Կուրի Զախապնյակում, Աբշերոնյան թերակղզում եղել են հայերի հոց համայնքներ, Իդեպ, մինչև 1988 թվականների կեսերը բնակվելով Բաքվում անձամբ ականատես եմ եղել այդ թերակղզու Բուզովնա, Մարդակյան եւ այլ ադրբեջանական գյուղերի մերձակայքում փռված հայկական գերեզմանատներ, որոնք կարելի է ենթադրել, այլևս ավերվել, հողին են հավասարեցվել 90-ականներին։ Արեշ Արաշ բնակավայրում, որ գտնվելով արևտրական բանուկ ճանապարհների խաչմերուկում ու լինելով խոշոր արևտրական կենտրոն, կոչվում էր նաև Էրմանի բազար, հայկական շուկա։ 17-րդ դարի օսմանցի ճանապարհորդ Էվլիա Չելեբի վկայությամբ 1649-ին եղել են 10000 հողացած տուն, 40 փողոց, 800 խանութ, 16 բաղնիկ եւ այլն։ 1804-1813 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմի հետևանքով Հարավ-արևելյան Անդրկովկասը միացվել է Ռուսաստանին։ Վերացվել են Պարսկաստանի ենթակա Բաքվի, Ղոբայի, Դերբենդի, Շիրվանի կամ Շամախու, Շաքիի խանությունները։ Այդ տարածաշրջանում 1846-ին ստեղծվել է Շամախու նահանգը, որը 13 տարի անց 1859-ին վերանվանվել է Բաքվի նահանգ։ Շաքիի եւ Արեշի գավառները ցարական կառավարությունը որոշակի քաղաքական նկատառումներով մցրել է Կուրի աչափնյակում, բուն Հայաստանում կազմավորված Ելիզավետպոլի նահանգի մեջ։ Իսկ երկրամասի հայ բնակչությունը, հայտնվելով այլազգի տարբեր իշխողների վարշական ենթակայության ներքո, հարկադրաբար կատարել է նրանց կողմից սահմանված օրենքներն ու հրամանները, Այդուհանդերձ, ներքին ազգային կյանքում հայերն առաջնորդվել են հայ եկեղեցու կանոններով եւ օրենքի ուժ ստացած ավանդույթներով։ Միջնադարում գործել է մելիքական սահմանակարգը։ Վիմագրերում հիշատակում են նաև տանուտեր, աղա, բեկ, յուզբաշի անվանումները, որոնք վկայությունն են որոշակի հասարակական տնտեսական հարաբերությունների, մասնավորապես գյուղական համայնքների ավականու, տանուտերերի գոյության եւ այլն։ Արևելյան այսօր Կովկասը ռուսական կայսրությանը միացնելուց հետո տեղի հայությունը բնականաբար ենթարկվել է կայսրության օրենքներին, սակայն ներքին ազգային կյանքում պահպանել է ավանդույթները։ Ռուսաստանի Տերապետությունն օբյեկտիվորեն ապահովել է բուն աղվանքի եւ Աբշերոնյան թերակղզու հայության ֆիզիկական անվտանգությունը։ Երկրամասում աշխուժացել է տնտեսական կյանքը։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Աբշերոնյան թերակղզում հայտնաբերված նավթը վճռորոշ նշանակություն է ունեցել տարածաշրջանի տնտեսական աննախադեպ վերելքի համար։ Հայ արտնաբերողները Մանթաշյան, Փիտոև եղբայրներ, Տեր Ակոպով, Տեր Մարգարյան եւ այլ մեծ դեր են խաղացել Աբշերոնյան թերակղզու նավթի արդյունահանման եւ վաճառքի կազմակերպման գործում։ Նրանք են կառուցել Բաքու, Բաթում առաջին նավթամուղը։ Կասպից ծովում բեռնափոխադրումներ են կատարվել Բաքվեցի հայ մեծահարուստների Մասիս, Արարատ, Անի, Սևան, Սյունիք եւ հայանուն այլ նավեր։ Հայ վաճառականները նպաստել են Բաքվի արևտերի կազմակերպմանն ու միջազգային տնտեսական կապերի զարգացմանը։ Ծաղկում են ապրել շրջանի հայության տնտեսության ավանդական ճյուղերը՝ շերամապահությունն ու մետաքսագործությունը, այգեգործությունը, խաղաղագործությունը, արհեստները։ Տնտեսական վիճակի բարելավմանը զուգընթաց աշուժացել է նաև երկրամասի հայաբնակ շրջանների մշակութային կյանքը։ Հիմնվել են ազգային կյանքը կազմակերպող բարեգործական մշակութային լուսավորական միություններ, բացվել դպրոցներ, գրադարաններ, հրատարակվել գրականություն եւ մամուլ։ 19-րդ դարավերջին և 20-րդ դարասկզբին Ադրբեջանի հայության միջավայրում գործել են ռուսական կայսրությունում գոյություն ունեցող բոլոր ազդեցիկ կուսակցությունների տեղական կազմակերպությունները։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն և սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցությունները նշանակալի դեր են խաղացել տեղի հայության կյանքում։ Մասնավորապես 1905-ի հայ-թաթարական ընդհարումների ժամանակ հայերի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպել և ղեկավարել է Հոյիդան։ 1918-ի ամռանը, երբ Օսմանյան թուրքերը ներխուժել են Անդրկովկաս եւ շարժվել դեպի Բաքու, հրի ու սրի մատնելով հայկական գյուղերը, հանդիպել են Բաքվի կոմունայի զորքերի դիմադրությանը, որոնց առաջին շարքերում կռվում էին հայկական զորամասերը։ 1918-1920 թվականներին Ադրբեջանում մուսավաթական իշխանության տիրապետության ժամանակ հայերը կրել են մարդկային եւ նյութական մեծ կորուստներ։ Մասնավորապես 1918 թվականի սեպտեմբերի 15-ին ներխուժելով Բաքու, թուրքական եւ մուսավաթական միացյալ ուժերը կազմակերպեցին քաղաքի հայ բնակչության եւ այդտեղ կուտակված գաղթականության սպանդը, կոտորելով ավելի քան 30 հազար մարդու։ 1920-ի ապրիլի 28-ին Ադրբեջանում հաստատվեցին խորհրդային կարգեր, իսկ 1991-ի օգոստոսի 28-ին Ադրբեջանը հրճակվեց անկախ հանրապետություն։ Ինչպես հայտնի է, խորհրդային միությունում, այդ թվում ադրբեջանական խսում, առաջին մարտահամարն անց է կացվել 1926 թվականին, իսկ վերջին անգամ 1989-ին։ Հայտնի է նաև, որ առաջին մարտահամարի ժամանակ դեռ չէր կիրառվում ադրբեջանցի տերմինը, Այդ էթնոսին անվանում էին թուրքեր, իսկ ժամանակակից թուրքերին թուրք-օսմաններ։ Եվ ահա առաջին մարտահամարի արդյունքներով թուրք-ադրբեջանցիները կազմում էին այդ միութենական հանրապետության բնակչության 62.13 հարյուրական տոկոսը՝ 1 միլիոն 437.977 մարդ, իսկ 1985-ին 5 միլիոն 804.980 մարդ կամ 82.68 հարյուրական տոկոս, այսինքն 4 անգամ ավելի, քան առաջին մարտահամարի ժամանակ էր։ Ընդ որում Հարկ է նշել, որ 1989 թվականի մարտահամարի ժամանակ ադրբեջանցի անվանակարգում ընդգրկված էր նաև թալիշների, լեզգիների, ավարների, ցախուրների, փադարների, թաթերի, մահմեդական դավանանքի այլ ազգային փոքրամասնությունների մեծագույն մասը, իսկ քրդերը ամբողջությամբ Հայերի թիվը 1926-ին 282000 էր, 1989-ին 399505 բնակչության ընդհանուր թվականակում համապատասխանաբար 12.18%-ական տոկոս և 5.5%-ական տոկոս։ Հայերի բնական աճը, ինչպես տեսնում ենք, 1.5%-ից քիչ էր, ինչը բացատրում է առաջին եւ վերջին մարտահամարների միջակայքում 63 տարվա ընթացքում Ադրբեջանում տիրած հայատյացության եւ անհանդուրժողականության մթնոլորտի պայմաններում այդ հանրապետությունից հայության վիթխարի արտահոսքով առանձնապես 1988 թվականի փետրվարին Սումգայիթում սկիզբ առած եւ հետագա ամիսներին Ադրբեջանի ամբողջ տարածքում ծավալված հայերի զանգվածային ջարդերով տեղահանությամբ ու ու բռնագաղթով, ինչի արդյունքում փախստականների մեծ մասը շուրջ 350 հազար մարդ բնակություն է հաստատել Հայաստանում, մի մասը Ռուսաստանում եւ այլ երկրներում։ Մինչ այդ 1960-70-ականներին գրեթե հայաթափվել էին Նախճիվանի ինքնավար հանրապետությունը, Ղազախի, Զաքաթալայի եւ այլ շրջաններ։ Բաքվում ինչքան էլ փորձեն շղթել, այնուամենայնիվ հայերը մեծ ավանդ են ներդրել Ադրբեջանի տնտեսության, ճարտարապետության, շինարարության, գիտության, կրթության, արվեստի եւ սպորտի բնագավառներում։ Մեծապես հայերի անմիջական եւ ակտիվ մասնակցությամբ են կառուցապատվել ու բարեկարգվել Բաքուն, Կիրոաբադ Գանձակը, Սումգայիթ, Մինգեչաուր, Ալի Բայրամլի նորակերտ խոշոր արտաբերական կենտրոնները, գործարկվել տարաբնույթ արտադրական հզորությունները։ Հայերն Ադրբեջանում գիտության եւ արվեստի անվանի գործիչներ էին, ճարտարապետներ, շինարարներ, արհեստավորներ, բժիշկներ, ճարտարագետներ, արտաբերական ու գյուղատնտեսական արտադրության հմուտ կազմակերպիչներ եւ այլն։ Պաստորեն չկար կենսագործունեության մի այնպիսի բնագավառ ու ոլորտ, որտեղ ակնառու չլիներ հայկական ստեղծագործ մտքի, արարիչ ձեռքի հետքը։ 1990 թվականի հունվարի 13-ից 20-ը Բաքվում հնչեց Ադրբեջանում ամենայն դաժանությամբ իրականացված հայկական ջարդերի վերջին ակորդը, եւ վերջին հայերը ստիպված եղան լքել իրենց շեն օջախները գազանաբարով, արյուն ռուշտ ամբողջին թողնելով իրենց կիստաղանդի ուժով քանի-քանի սերուն շարունակ կերտված Սոապնիատ քաղաքը։ Եվ այսօր նույն այդ երախտամոր ու մանկուրտացված քաղաքից հնչում են տարածաշրջանում հայության բազմադարյան ներկայությունը, հայոց թողած վիթխարի ավանդը, ժխտող ու բացասող հերոյանքներ, ավելին՝ ռազմաշունչ հոխորտանքներ հայության հասցեին, երևի թե մոռացած ժողովրդական իմաստությունն առ այն, որ ուրիշի ոտի տակ փոս փորողը սովորաբար հենց ինքն է ընկնում մեջը։